Сура Аль-Анбия. Пророки. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Сердца же их оставались беспечными. Беззаконники говорили между собой тайком, «Разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию?» قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم Он, Мухаммад, сказал, «Мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий». بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Они сказали, это бессвязные сны. Нет, он сочинил это. Нет, он поэт. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровения. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين Мы не сотворили их, посланников, телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين Потом мы выполнили данное им обещание, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили приступающих к границе дозволенного. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون Мы уже не спаслали вам Писание, в котором содержится напоминание о вас. Неужели вы не разумеете? وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون Когда они чувствовали наши наказания, то бросались бежать от него. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь, и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Они говорили, «О горе нам! Воистину мы были несправедливы». فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жневье. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Если бы мы пожелали устроить себе развлечение, то устроили бы его из того, что есть у нас. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. يسبحون الليل والنهار لا يفترون Они славят его днем и ночью без устали. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون Если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы.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 Скажи, приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено «нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون Они говорят, милостивый взял себе сына, причист он, они же почитаемые рабы. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون Они не опережают его своими речами и поступают согласно его велениям. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين А тому из них, кто скажет «Я являюсь Богом наряду с Ним», воздаянием будет гиенна.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 Неужели они не уверуют? وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون Он, тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну, все плывут по орбитам. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Когда неверующие видят тебя, Они лишь насмехаются над тобой и говорят, не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах? Но сами они не веруют в поминание милостивого. Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Они говорят, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду? لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвратить огонь от своих лиц и своих спин, когда им никто не поможет. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Он, ад или день воскресения, настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут избавиться от него, и им не будет предоставлена отсрочка. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило или поразило то, над чем они насмехались. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью? Но они отворачиваются от поминания своего Господа. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас. Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون Мы позволили им и их отцам пользоваться благами, так что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям, отдаем ее во владение верующим? Неужели это они одержат верх? قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون Скажи, я предостерегаю вас посредством откровения. Но глухие не слышат зова, даже когда их предостерегают.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 Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين Мы даровали Мусе и Харуну развлечение, способность различать истину от лжи, сияние и напоминание для богобоязненных. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون которые боятся своего Господа, не видя его воочию, и трепещут перед часом. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون Это благословенное напоминание, которое мы не спаслали. Неужели вы станете отвергать его? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Вот он сказал своему отцу и народу, что это за изваяние, которым вы предаетесь? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Они сказали, мы видели, что наши отцы поклонялись им. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين Он сказал, воистину вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين Они сказали, ты пришел к нам с истиной, или же ты забавляешься? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين Он сказал, о нет, ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их. Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Ибрахим подумал, клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Они сказали, кто поступил так с нашими богами? Воистину он является одним из беззаконников. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم Они сказали, мы слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون Они сказали, приведите же его перед людские очи, чтобы они могли принести свидетельство. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم Они сказали, «О, Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами?» قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون Он сказал, «Нет, это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون Обратившись друг к другу, они сказали, «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками». ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون Затем они принялись за свое и сказали, «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم Он сказал, «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам?» أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. Неужели же вы не образумитесь? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين Они сказали, сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Мы сказали, о огонь, стань для Ибрахима прохладой и спасением. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Якуба, и сделали их всех праведниками. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Мы сделали их вождями, которые по нашему увелению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись нам. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Помяни также Лута, которому мы даровали власть, мудрость или пророчество и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали наши знамения. они были злодеями, и мы потопили их всех.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 Мы починили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Давудом. Мы это сделали. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون мы научили его, Дауда, изготавливать для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Мы починили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую мы благословили. Мы знаем обо всякой вещи. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Среди дьяволов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы.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 Он воззвал из мрака, «Нет божества, кроме тебя, причист ты». Воистину я был одним из беззаконников. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين Помяни также Закарию, который возвал к своему Господу, «Господи, не оставляй меня одиноким, и Ты наилучший из наследников». فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны пред нами. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها ايه للعالمين Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие, Марьям. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа, Джибриля, и сделали ее и ее сына Ису знамением для миров. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون Воистину, это ваша религия, религия единая. Я же ваш Господь, поклоняйтесь же мне. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Воистину, мы записываем их для него. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون Запрет лежит на селениях, которые мы погубили, и они не вернутся. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون пока и Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности.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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиенны, в которую вы войдете. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون Если бы они были богами, то не вошли бы туда, но все они останутся там навечно. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Там они будут стенать при выдохе, но ничего не услышат. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون А те, кому мы изначально определили наилучшие, будут отдалены от нее. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами «Вот ваш день, который был вам обещан». يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творение подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину, мы сделаем это. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в напоминаниях, хранимой скрижали, что землю унаследуют мои праведные рабы. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين Воистину, в этом послание для тех, кто поклоняется. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون Скажи, мне внушено в откровении, что ваш Бог, Бог единственный. Не станете ли вы мусульманами? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون Если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون Воистину, Он ведает о словах, которые произносят вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين Я не знаю, может быть, это искушение для вас, или же возможность пользоваться благами до определенного времени. Он сказал, «Господи, рассуди по справедливости» у нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете.